Sova Info. Pravna klinika nastavila je suradnju s gradom Rijekom prvim posjetom u 2018. godini. Radi se o organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje studenti starih godina uz profesore mentore nude besplatnu pravnu pomoć. Studenti su podijeljeni u grupe koje se bave određenim područjima kao što su ovršni zakoni, prava djece i suzbijanje diskriminacije manjina. O uspješnosti klinike svjedoči činjenica da mjesečno klinika zaprimi dvjestotinjak prijava, a samo u Rijeci klinika je u 2017. godini gostovala sedam puta, gdje je svaki put zaprimila više od 70 prijava. Hvala vrijedan projekt studentima omogućuje stjecanje prakse uz pomoć građanima koji si pravnu pomoć ne mogu priuštiti. Nadamo se kako će uskoro Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci pokrenuti sličan projekt. Otvorene su prijave za CERI Econ Play Park Rijeka. Radi se o besplatnom šestomjesečnom programu osposobljavanja i poslovne podrške za mlade firme, start-upove i pojedince s idejom. Odabranih 12 timova imat će priliku razvijati svoju ideju te pri kraju programa sudjelovati u petodnevnoj razmjeni u CERI Econ Play Parku Verona, a dva najuspješnija tima kvalificirat će se za veliko finale koje nosi brojne nagrade. Sva predavanja održavat će se u Stepri centru od ožujka do rujna ove godine, a prijemnicu možete potražiti na web stranici centra. centra. Ukoliko ste odvijek željeli naučiti upravljati dronom i to na avanturistički način, sada je pravo vrijeme za to. Dom mladih rijeka organizira drugu školu dron racinga. Radi se o sve popularnijem sportu gdje piloti nastoje samostalno izraditi svoje letjelice te se sa njima natjecati. Radionicu vode iskusni dron piloti, a održavat će se jednom tjedno u trajanju od dva školska sata kroz tri mjeseca. Prijaviti se možete do 1. veljače na web stranici www.dompovlakamladih.hr I Vrijeme, vrijeme je za vrijeme, e, sutra obač, ob, sunčano kroz oblake, ali bez kiše, iako se rijeci zapravo nikad ne zna, pa imate kiše brane za, sobom, za svaki slučaj. A što se tiče vjetra, moguće je manje jugo, Ujutro će biti hladnije nego do sad, pa obucite debi džemper, dok će se kroz dan temperatura popeti do 11 stupnjeva. Vijesti čitale Mirela Đafić i Maja Krištofor. Slušali ste Sovu Info.